ay’abashinga amateka hamwe nama b'amakomine kuva kuri uyu wa mbere itariki ya mirongo ibiri n'indwi uku kwezi kwa kane imyiyamamazo igiye gutangura ikazomara ikiringo c'indwi zitatu ni ukuvuga kugera ku igenekerezo rya cumi n'indwi ukwezi kwa gatanu kuza uno munsi turabare rero ibereye mu kiringo cy'imyiyamamazo abiyamamaza bakwiye kwigenza gute abadasangiye ibyiyumviro burangwa n'iki mu bubirigi ni kingisireyi wa mutore kingisireyi yego irindi ni gute kingisireyi nitwa nkurikiye nkurikiye Kingsley yego ni amahoro rero ego ni amahoro turashima ego karadiridimba uno munsi wumvise izo tugiye kuvuga guhera kuri uyu wa mbere imyiyamamazo ugiye gutangura urazi ko amatora nyizi nazo itariki ya mirongo ibiri kwezi kwa rusama amatora atatu azobera rimwe cyane cyane rero muri iki kiringo cy'indwi eh, zitatu abanyamigambwe abiyamamaza ikanabigenga eh, bagiye kwiyamamaza uri kuraraba muri iki gihe rero abiyamamaza bakwiye kwigenza gute mu myiyamamazo icya mbere twabanza gusaba ukuntu abarundi bakwiye kwigenza mhm. cyane cyane abarongoye imigambwe barakwiye kwigisha abo batwara bareke kuza bararyana ikindi nacyo mm. hanini bashikirize akwiye guha indero abanyamugambwe biwe akabigisha kandi kuba umuntu umufise ibyiyumviro bitandukanye ntacaba umwansi wawe mhm. fatira kingisireyi nk'aho utumbereye mu bubirigi utanga akarorero nko mu bubirigi mu bihe by'imyiyamamazo eh, uri kuraraba iyo nyifato bayigira gute kugira ngo uko kwihanganira uwo mudasanga ibyiyumviro aricyo kigume kibaranga mu gihe cy'imyamamazo ngaha mu gihugu cy'ububirigi iyo hageze imyiyamamazo kenshi abanyagihugu nibo bumviriza barumviriza bakavuga ati uyu u niwe afite ibyiyumviro byiza twe turamukurikira hmm. mugabo umuntu ntashobora kumugwanya hakurya tubona usanga abantu baba bariko baragwana cyangwa ugasanga abanyagihugu barakwiye kuraba ntibahendwe n'abanyepolitike kuko wowe urabye icyiyumviro cy'umugambi cyangwa ukaraba igihugu gikeneye iki Mhm. niwe uca ubona uti jyewe ndashobora gutora uyu mhm. koje ntiwambwira ngo ngo nze ndakugwanye kandi kandi mbona atacu dupfa dupiki mhm. kwi uburundi buguma ari bumwe kandi twese dutegerezwa kububamwo abacamanza n'abenegihugu abenegihugu nibafata ingingo bakavuga ati uwo tubona akwiriye gutwara igihugu ni nkaka mhm. tuzomutora niko bizoca bigenda yego aho nyine rero bahanure kugira ngo agace bacira kumure nk'impanuro batekerera kugira ngo bagume bubahana kubwira bagume bubahana mm. umwe wese yubahe icyiyumviro cya mugenzi we mm-hmm. ego aramaze kuhakura akatari gake k'umurengero zamumenye ego mwumvise ibyo turi ko turavuga ko uno munsi guhera kuri uyu wa mbere imyiyamamaza igiye gutangura eh, ni igiki gikwiye kuranga abagiye kwiyamamaza Ego urakoze cyane kuri icyo kibazo ni inkoramutima ahubwo abiyamamaza bose n'abarundi bose mbere n'abanyamahanga bose bomenya yuko mu burundi tutarashika kuri demokarasi tukiyiga Hmm. nibyo bakagenda bazi bati jewe sinje kuzana ibitangaza turi mu ishuri rya demokarasi ntaho turashika ntiturarengana n'iya mbere hmm. ariko intambwe hmm. ngirira hari urabye amatora amaze kuba amatora rega ni ikintu kimwe muri demokarasi ni ikintu kimwe mbere yego ni kinini mugabo ni kimwe gusa kandi si amatora si y'imyiyamamazo igiye kuba uno munsi amatora burya ahera kera demokarasi yubakwa kera iyi ni nka finale ni ukuvuga aha ni nk'uku kugenda kudendura urugendo rurerure gusozera urugendo rurerure mm. eh, rwakozwe mu byerekeye bya politiki n'ingene intwaro ibereye igenda mu gihugu mm-hmm. mu gihugu runaka nko ngaha imigambi ifite ibyo yaranguye yerekana ibifite ibirango eh, bagenda bakavuga bati abanyagihugu nimwamukeneye kudutora raba inzira turiko raba ibyo dufise raba ibyo tubereka tubakure mu bukene mugire amagara meza tubahe iterambere eh, aho bazihereza amazi mbega ufatiye ufatiye kanezi yose nk'ubu ufatiye nk'aho utumbereye eh. ni giki wabwira nk'abagiye mu myiyamamazo ufatiye aho utumbereye kugira ngo bafatire ko akarorero aho aho ngira abahazi nabo batwara benshi ngira barahazi mm. aha n'ibintu by'urusobekerane hari ntibashika n'ibihumbi mirongo irindwi na bitanu mugabo bafise ijambo rikomeye kuko nabo n'umugwi w'abantu barubahana rero aha babanje gufata imigwi hmm. imigwi ikabanza kwibumbira hamwe kuko kujya kugira ubumwe mu gihugu ubanza kugira ubumwe hagati yanyu mhm. abatagira ubumwe hagati yabo ntiboja kugira ubumwe n'abandi bantu niko rero byatanga mhm. hanyuma rero nta muntu ibyo biratomoye eh, eh, ufatiye naho ku nyifato y'abanyagihugu Kingsley arafise icyo yamaze kuvuga ati bakwiye kuca babandanya bakora ibikorwa bari basanzwe bakora nawe kanezi yose ishimikira nko kugwaruka ugwaruka nagwo goca witwara gute ibyo urabona buriya eh, nk'uko nabikubwiye demokarasi ni ikintu gifatiye ku mico y'abantu si imwe mu gihugu icyo ari cyose bigiye bitandukanye n'ibi zifite demokarasi imyaka irenga mirongo irindwi baca ibibazo mhm. ariko bagenda baraba babitorera inyinshi bakurikije eh, uko eh, imico y'igihugu n'ingene eh, ibyo ni ukuyita ibyo abantu bashaka bifuza b'abanyagihugu nibyo borabiramwo mm. ntibaraba ngo jewe ko jewe ntwara nteza gutwara kuko iyo hariho ibintu twebwe by'imico idajana na demokarasi nko kuvuga ngo ngo ngo leta n'umubyeyi mm. leta n'umubyeyi ni ukuvuga iki hanyuma cyangwa ugasanga bari kubavuga ngo ngo ngo se barundi se barundi ni ukuvuga iki leta ni ukuvuga hari n'abandi bavuga ubu numvise muri iyo ikoma bivuga neza avuga ati aba bashumba bacu mm. ariko kanezi yose udasiguye cyane udasiguye byinshi ayo majambo ni ukuvuga ngaha turi umushyikiranganji ni ukuvuga ni umuntu aba yatoranijwe kugira ngo agende aserukire inyungu z'abanyagihugu abanyagihugu ni bamukoresha eh, ubu ya yuguruwe ubu umuntu wese avuga uko avyiyumvira ariko yubaha abandi atarengereye uwundi mhm. ngo amwihange ngo umuntu mu yaba mu mibereho yiwe mugabo mu kuvuga ibya politike mu kuvuga ibyo guteza imbere igihugu ni niryo rushanywa nivyo abanyagihugu baba bakeneye kuri abo bantu hanyuma ugiye kuvuga ngo jewe ngiye kuzohava ntwara ngo nzogutwarira ngo we nzoguha umwanya ngo uzoba deregiteri ngo nawe uzoba naka hanyuma wumva mbere n'abantu b'umugambi umwe bariko bararondera ingene bazosubiranira bareshanya mu majwi baterana amajambo batukana cyangwa bavuga ko ataco bamaze cyangwa bamwe bakavuga ngo barivye bari ntibivye ivyo nta mwanya bifise muri kino gihe mhm. ni ukuvuga imigambi ubu ni nka finale bategerezwa ubu niho hageze ngo twishyire mbere no ku mico n'imibereho yacu mu gihugu ariko urabona demokarasi yubakwa n'abantu bafite ibyiyumviro bitandukanye ubu indorerezi z'izoza ziriho intuzi wohagumbaza uti none ngaho iwanyu hariho indorerezi ngaha zikunze kuza kuhaba kubera bikorwa mu muco abantu bose bizeye utsinzwe aremera ko yatsinzwe kandi akanabibona Mm-hmm. mugabe wacu urabona intambara zamaze iva kuko utemera amatora haba muri afurika si mu burundi gusa ibyo nabyo nibyo rero abantu bari bakwiye nabyo muri iki gihe kwitegurira kugira ngo abantu ejo ntitubone bikoreye ubusambi baguma bakwira e, ibihugu kandi bitwa ngo ko barondera amajyambere y'amatora urakoze cyane ugira ibihe byiza urakoze cyane kanezi yose urakoze ibihe byiza cyane cyane ifatira ku bagiye kwiyamamaza mbega bakwiye kwigenza gute eh, icya mbere nagomba ntangurireho nagomba ntangurireho shima leta mm. ukungene yagerageje kwigisha abanyagihugu bagatahura ko amatora ari ay'abarundi bakegeranya uburyo kugira amatora yo mu kwa gatanu azobashe kugenda neza mhm. icyo ni igikorwa twagomba ni igikorwa cyiza leta yakoze nongera nshimira n'abenegihugu ukungene bitanze bakoranye umwete akemera akarara atari umunsi umwe kugira aronke ajya magana atanu cyangwa igihumbi kugira babashe guterera amatora kugira abanyagihugu bazitorere indongozi nziza zibere mhm. batwara muri kiringo cy'imyaka irindwi nduga rero ku eh, myiyamamazo eh, eh, nduze ku ijambo mhm. eh, rero hari uwaravuze ngo politiki ngo ntirasasagara mu gihugu cy'u Burundi ko hari eh, intambwe haracana intambwe tutarashika mm. mhm. ndahamya ko mu Burundi politiki mu myaka cumi n'ita kuko kuva Burundi bwikuka cyangwa bwitwa Burundi bwakukuriye mu ntwaro ya cyami bwakorewe mu ntwaro y'umugambwe umwe eh, bukurira mu ntwaro ya provesi imwe bajya eh, bo mu ntara imwe ya burura aribo baguma basimburana mm. ubu navuga ko eh, demokarasi imaze gusasagara kuko mu myaka cumi n'itanu iheze mm-hmm. hashobora kwiyamamaza abantu barindwi bose bashaka kuba abaperezida atarusoro ruvuga atamuntu akubita uwundi navuga ko yari intambwe nziza hano rero ku kijyanye n'abanyagihugu mhm. abanyagihugu eh, barakwiye kujijuka ntibagende nyabahururu eh, bakaza bumviriza imigambi y'umuntu ntibatore umugambi ahubwo batore imigambi bavuga ati mbe uyu muntu afise imigambi myiza mhm. tumutoye mbe ibibazo biduhanze ibibazo biduhanze byokemuka nicyo mhm. kintu mbona abanyagihugu bakwiye kugira abanyagihugu bakwiye kwigira ku baporotisiye abanyapolitiki abapolitisiye mhm. babanye neza hariya mu bigobe aho batuye mwayo kubera ko aba bantu bakuru bo batagwana mhm. twebwe bato bato tukagwa icyo kintu nacyo abanyagihugu bakwiye kukiraba mhm. hama ikindi kintu kimwe nagomba mw'iyi eh, ndwi turimo itarahera eh, umuvugizi w’umugambi senere yarigeze gutanga ikiganiro ku banyamakuru ndibaza no kwisanga kwisanganwa mwarabicicishijeho nimba nihenze mm. avuga ko abanywanyi babo kugira haze icyuka cyiza burya leta igafata ingingo ikavuga ati nimba umuprona ahungabanyije umutekano agahungabanya umutekano w'umusenedefudede hagafatwa ingamba nziza nimba ari umuseneri ahungabanyije umutekano cyangwa iki urumva nashaka mvuge muri maketi abanyagihugu mu migambwe barimwo ntibatekane mhm. bigishanya imigambi yabo e, e, n'amaviziyo yabo bafise hamwe umunsi w'amatora buri munyagihugu azogire ente azoshire aho umutima umubwiye bitewe naho ya partena hama mhm. ku kijanye hariho n'ikindi kimwe nagomba mvuge mhm, eh, ku kijanye urangiza eh, uyu mugabo kanezi yose ari ijambo yaravuze rimwe nagomba namukosoreho mhm. mu mbabarire eh, kumbura um- umwubaha mu cimviro ciwe mu bihugu by'abazungu ngo ngo bashobora gutora ngo mu bashobora gutora ngo umugore n'umugabo bagatora mu migambwe idasa icyo ndacemera no mu Burundi haro yarakoje ati mbe uzotora ngo muvuga mhm. turafise abarundi baba mu burundi ndafise abarundi benshi dukunda kuyaga mu burundi iyo tuyazi ndababaza ati muzotora hehe mhm. umwe akambwira ngo njengo nzotora sendedefudede undi twayaga ngo nzotora forodebo mhm. undi twayaga ati nzotora seneri hari abandi twayaga bakambwira ati nzotora ukumva ko ibintu byo kuvuga aho bazotora abarundi ubu nta ubwo bwoba ntabwo bagifise kabisa ndahamya neza ko umurundi uwo ari we wese umubajije atuzotora hehe yokubwira ati nzotora aha eh, igihambaye nuko bokubahana cyangwa ugiye kumutemberera mhm. yokubwira ati nzotora aha ubu ntabwo bagifite ubwoba bwo kuvuga aho bazotora igihambaye nuko bokubahana eh, ikintu gihambaye nuko bokubahana bakubahana bakamenya yuko Burundi ari ubwa bose mm. hama demokarasi iza bukebuke iza bukebuke ntabwo ari ikintu urabona nko muri amerika amatora yatangiwe mu gihumbi kimwe magana umunani igihumbi kimwe magana indwi igihumbi kimwe magana umva nka amerika imaze hafi imyaka irenga magana atatu haba amatora perezida amara imyaka ine yongera yiyongeza iyindi manda gutyo gutyo gutyo gutyo mhm. mu burundi niho tukibitangura rero ntitugereranye uburundi na amerika cyangwa mhm. tubugereranye na erope ntabwo gikunda bizoza buke buke buke buke tuzoshikaho natwe tugera ku ntambwe nk'iy'abandi urakoze urako kijyanye ngo n'abazocungera amatora ariko cyane cyane ntitwagishimikiye ko eh reka naco ne kuko kiri muri eh, cyugariye mu matora kuko amatora ntazocungerwa n'ibitazocungerwa n'abanyagihugu ariko cyane cyane ko twavuze imyiyama amazo imyiyamamazo nimba igenewe kujyamo abantu ijana mhm. bagashyiramo magana ane cyangwa magana atanu mhm. baza bari gushyira ubuzima bw'abanyagihugu mu kaga bagerageze gushyira abanyagihugu bakuye mu modoka ntibaze bararenza ndazi abanyagihugu aya matora barayashashaye bayafitiye apeti mhm. rero nobasaba bazogerageze ubusarama babushire imbere kabisa nicyo kintu nosaba abanyagihugu kugira sinzumva umunyagihugu kiganiro karadiridimba kuri radio y'isanganiro turi dushimikira ku nyifata ibereye mu bihe by'imyiyamamazo turaba ingene abadasanga ibyiyumviro bakomeza kwihanganirana mu kiringo cy'imyiyamamazo kigiye gutangura kuri uyu wa mbere hari uwundi ku murongo alo mundamukirize na Canesius Kingsley na Vianney bahejeje guhamagara muri iki kiganiro ego ubonaho n'ibizoza ego uyu muvugana n'ibizoza uno munsi mpamagaye ndi Nairobi niyo ikiza ca coronavirus canyugaraniye Mhm, ariko rero turadundega yego duka ku ijambo rero ikiganiro uracumva imyiyamamaza igiye gutangura kuri uyu wa mbere ufatira kunyifata ibereye abanyepolitike bagiye muri yo ego mu kuduga ku ijambo reka mbanze mbe kuri aka kantu viyane aje guhamagara ari muri eh, eh, gihugu Amerika yari avuze mhm. Eh, avuga yuko demokarasi yamaze gutera imbere itsimbatara mu gihugu cy'u Burundi ko ubu aho hagereye ubu atamuntu akizira ibyiyumviro byiwe bya politike eh, atamuntu agikubitwa kubera politike hmm. ku maradiyo twumva abanaka batotejwe abanaka bapfunzwe hari abanyurujwe mm. kubera ibyiyumviro byabo bya politiki eh, iki kintu cyo kutihanganiranira nicyo twifuza ko kitosubira kumvikana muri iki gihe abantu bagiye guhiganwa mhm. kuko bujya ihiganwa uh, uko mu bindi bihugu bimeze iyo ihiganwa nk'iri ritanguye ni nk'umukino w'umupira uba utanguye mhm. ni naho mbere nca mbonera guhanura abona kwitaba arubitire sinzi ukuntu kivuga mu kirundi abahagarikizi abahagarikizi ariyo seni mhm. uh, icyo tuyisaba ni uko seni yo kwirinda ka mwana wa mama yokwirinda kugira ahihengamiye mhm. ahubwo nyabuna amategeko agenga amatora ikayubahiriza kandi ikayubahiriza kuri bose nyimba kizira gukora imyiyamamazo imbere y'uko itangura nyimba kizira gukora imyiyamamazo inyuma y'amasaha eh, ubu birenze ko agaheza amategeko agashigwa mu ngiro atakuraba ngo byakoze naka canke naka mhm. cyane cyane bizoza cyane cyane bizoza ushimikire ushimikire kubo imyiyamamazo iraba cyane cyane n'abanyepolitike n'abigenga bari mu myiyamamazo bigenze gute erega nyakubahwa mu journaliste ntibikunda yuko aba abiyamamaza biyamamaza neza mu gihe umuhagarikizi adahagarikiye neza umukino rero gushika uno munsi aribo banyapolitike gushika no munsi bahagarikiye neza ibiriko biraba uravye aho bigeze n'abari mu myiyamamazo bagiye kuja mu myiyamamazo barashima aho bigeze ibyo sinabyinjiramo cyane mugabo muraheruka kumva itangazo ryasohowe n'umwe mu migambwe izohiganwa mm. yuko hari ibyo badakenguruka ndazi ko ikiganiro namwe mwaragicishije ko mhm. eh, sinabyinjiramo cyane reka dugire icyo dushyikirije kubagiye guhiganwa mhm. eh, icyo dusaba abiyamamaza ubwa mbere ni uko bakwirinda amajambo yo gutyozanya mhm. amajambo yo gutukana Mhm. twebwe eh, nk'abanyagihugu cyangwa abenegihugu mhm. iki turajya uno munsi twiteze tugiye kumviriza tugiye kumviriza imigambi mhm. ntitugiye kumviriza bikora mu gahogo batuka abandi bagiriza abandi byandagutakiye aho urwaruka rwo mu gihugu cy'uburundi no munsi ruzindukira mu rukagorobeza gukoreshwa ubuzi bumwe bumwe butanabaraba hmm. ibyo nivyo tugomba kuvamwo ugwaruka tugakoresha ingufu zacu mu kubaka igihugu atari mu kugisambura mu hmm. kwirirwa twiruka inyuma yabo ngo tudasangiye ibyiyumviro hmm. nk'uko mugenzange yabivuze viyane ntiturigera twumva muri aba bakandida ndwi uwirutse ku wundi uwaraye gukizura mugenzi we ngo amugirire nabi mhm. none kubera iki twoho ugwaruka tutobigira ko mhm. nicyo tugomba yuko ugwaruka uno munsi gwoba ahubwo tubabaze mbega batuzaniye iki gishasha kizotuma tugira iterambere tukava mhm. muri ubu bukene turimwo hanyuma tugasaba abanyapolitike kandi kutaba ba muyagabiri ntihagire uza kutubwira ngo azotuduganira tanganyika eh, mu kayanza Mm. mu gihe atabyo ashoboye mm. ntibagerageze batubwire imigambi tuzogaruka inyuma y'imyaka ibiri inyuma y'imyaka itatu tukabishyuza kandi koko bakatwemera ko bayishyize mu ngiro mm-hmm. dusabe abanyamigambwe birinde gukandamiza umunyagihugu mutoyi bamwinjiza mu mugambwe ku nguvu mm. ubanze kwinjira mu mugambwe ugasanga arahohotewe mhm. tugize iminsi tubona imirimo irandurwa y'abantu mhm. ariyo yogaburiye abanyagihugu tugize iminsi twumva abahohoterwa bakigigwana ivyo nivyo tugomba ko bitosubira mm -hmm. baturekere umwidegemvyo nk'abanyagihugu umuntu atore ico yishimiye wenyene bivanye n'imigambi abanyapolitike badushikirije nivyo ahanini jewe no hanura muri kampanye igiye gutangura urakoze bizozo bwire bihe byiza eh turabashimiye namwe mm -hmm. ndabaramukije ku isanganiro ego turabaramukije nawe ego tuvuye inayirobi ubu naho kumure tugeze kwa david muri canada ego ni kwa david muri canada amakuru y'iyongaye burundi ni amahoro ego kazi muri karadiridimba ushikirize icyiyumviro cyawe urumva ko imyiyamamaza igiye gutangura ufatira hmm. kuko abanyepolitike abiyamamaza bakwiye kwigenza ego mbanje kubashimira kuri iyo ntumbero mwahaye ikiganiro mhm. eh, nkaba rero nkengurutse kuba munanyakiriye yego icyo navuga ku bijyanye n'imyimamazo igiye gutangura mhm. reka mbanze ntangure kuri demokarasi mu burundi demokarasi mu gihugu cy'u burundi bose bagiye kwitoza ku kibanza cy'umukuru w'igihugu atabanje wangura iyo ni intambwe ikomeye cyane mhm. abarundi tugeze ko mu bya politiki mhm. eh, bimwe bita ngo matirite politike biriko biraza biriko biraza neza ku bwanje yego shimikira n'imyamamaza navyo mhm. nibaza yuko abatwara imigambwe bobandanya imigambi myiza ku banyagihugu akazoronka ayo majwi mhm. hanyuma iki ndagifatire mu mice ibiri hariho mu batwara imigambwe ibintu byose bisa neza nta ngorane ntawe turumva wari urwara uwundi bose babivuze mhm. ariko mu guharuka rwo mu migambwe niho kenshi bikunze kugoranira mhm. aho naho nibaza yuko abarongoye ugwaruka botanga impanuro ku rwaruka rwabo mhm. urwaruka uno munsi hariho ibica ku mbuga nkoranya ngurukanabumenyi turabibona mm. rurakunze gukoresha amajambo mabi ataremesha rurakunze kwifatira mu gahanga abacanke bariya nibaza yuko iyo ngendo boyihindura mm-hmm. aho kugira ngo bafatane mu mashati ahubwo barushanwe mu byiyumviro barushanwe mu migambi mm-hmm. ni muri ubwo buryo umunywanyi w'uwundi ashobora guhindura akaba umunywanyi w'iwawe akaza mukifatanya iyo abonye ufite imigambi yumvikana imigambi irashe imigambi y'iterambere mu gihugu n'ibindi n'ibindi mm-hmm. nibwo buryo nibaza bwiza burashe buzotuma umugambwe wongereza abanywanyi umugambwe wongerezwa amajwi mm-hmm. ego urangiza ego naho rero urangiza cyane cyane eh mu kurangiza jewe ndashima ndashima cyane mhm ugwego tugezemwo mu byo ihiganwa rya politique mhm nuko nabivuze jewe simengeshanya kuvuga yuko ngaho mu karere duherereyemwo turabambere na wewe n'abandi bose bovyirabira mu karere mhm ah murabe ibihu ibihugu bidukikije Hello. Amahoro neza, ni impore. Ndabaramukije cyane muri isanganira. Yego ni impore kiretse ko twugaranye. eh, yego me impore impore. Mpore mpore ni ni Rosa ari mu Bwongereza. Yego me. Murakomeye uretse ico kizanye. Ego nukuri numva ndamahoro Ego duga ku ijambo rero ushikirize cimviro cawe umvise abamaze kuvuga imbere yawe ivyimviro byabo namwe ni n'ikihe cyane cyane kugira ngo mu bihe by'imyiyamamazo hagume hari amahoro yego jewe ndumva ababuze mbere babuze neza mhm. n'abarundi bashobora kubyumva bakabitahura bizoba ari byiza mm. icyo nagomba kongera ko mm. nusaba abazo kwiyamamaza ntibaze bajuragize abanyagihugu mhm. utigute mhm. kenshi abanyepolitike barakunze kuvuga ibintu bazi ko batazokora batazoshika kubwira barondera amajwi mhm. eh, bagerageze bavugishe ukuri babwira abanyagihugu ibintu babona ko bazoshobora gushikako yindi ikindi kintu cya kabiri nagomba gushikiriza narabonye icivugo cy'umuserukira umugabo uri ku butegetsi ubu nyakubahwa neva mm. kandi ni keza karamuryoheye mm. karamubereye no kumubera mm. eh, nashaka mvuge numvise ikivugo kivuga ngo twese turi hamwe birashoboka um, uko jewe numva yumva yashatse kuvuga sinzi ko ari byo numva umenga ashaka ko bose bakorera hamwe ni ukuvuga abariko barahiganwa bose eh, mhm. ko bukorera hamwe mhm. abanyepolitiki ko bukorera hamwe rero bamaze kugira umutima wo gukorera hamwe ntamvo mhm. y'uko mu mahiganwa hoza haraza eh, amajambo mabi cyangwa ibyiyumviro bibi kuko abahamagariye ko bajya hamwe ni ukuvuga ko n'abenegihugu tuzoronka akarusho mu mhm. bazokora kuko bazaba babikoreye hamwe ego roza abashikiriza ibyiyumviro imbere yanyu hariho benshi bagize bati abarongoye imigambwe yabo biyamamaza baboneka hejuru kenshi bo barihanganirana ariko ugasanga mu gwaruka siko bimeze namwe kugwaruka mubona hakwiye iki mu gwaruka ikintu ntubahanura ni uko nibwo burundi bw'ejo mhm. burinda kuza baratega amatwi neza ibyo babashikiriza ababakurira kuko hmm. ababakurira ndabona yuko ari abantu batuje kandi bari kubabona imbere hmm. rero urwaruka ntirufate ibyiyumviro byabo ngo ari bakorera bakorere kuri bakuru babo baze barabahanura kandi babahanuye bumvirize hmm. kuko nibwo burundi bw'ejo bumvirize bakurikirane neza ikindi nacyo nagomba gushika ko ni uko abarundi baramaze guca ubwenge burya mm. kubera ibyo wambaye ariko iburundi nabonye ko n'umuntu wo ku gatumba atagiye mu ishuri ubu baramaze kumva ikintu gitomowe n'ikidatomowe mm-hmm. rero ibintu byo gucanamo byo kuvangapanganya ibintu eh, barashobora kubitahura ariko si ijana ku ijana mm. rero abanyepolitiki mbere y'uko amatora agera baze babigishe neza kuko barumva je nabonye ko bategera nuko mhm. babigishe neza baze bakora icyo bumva kandi mu gutora mhm. batore umugambi bumva utomoye kuri bo mhm. hanyuma uko bazobyifatamo neza niko bazoronka n'igihugu gitekanye bagashobora kurangura imigambi bari bifuza gushikako mhm. turi izo mpanuro numva notanga mpari amajambo bavuze bose nabonye ko afite icyizere kazogenda neza ni ikintu nagomba ndabashimire hmm. uretse ko ari utuntu usanga ari duke duke usanga tudahurizaho ariko nka mirongo umunani ku ijana ibintu hagatura bihurizaho amatora azoba meza hama ikindi kintu nagomba eh, nshimire leta y'uburundi n'abarundi n'abenegihugu hmm. kuba uno munsi imigambwe myinshi nk'itaremerewe kandidatire ukavuga ati nibwo mutanyemereye kandidatire abanywanyi banje bazotore senidede fudede abanywanyi banje bazotore senere mm. icyo nacone ni ikintu cyerekana ko amatora azoba meza ni n'ikintu kibaye icya mbere mu burundi kera ntabwo byaba muri za mirongo inani eh, ugwaruka rero hamwe bagira bati biracaboneka bamwe bamwe batihanganirana bafatira aho nyine urabona igituma ugwaruka kenshi rudatahurana hmm. Eh, ugaruka rwinshi nka mirongo irindwi ku ijana arige batumva amakuru mm. ku iradiyo bumve habaye deba y'abaporotisiye bo hejuru bumve uko bayaga batwega mm. mu gihe bo byumviriza akazi bumva ibyo biganiro ukungene iyo migambi iyo yahuye iganira mm-hmm. cyangwa eh, iyo minisitiri teriyeri yatumije imigambwe akumva ukungene bayaga batwenga mm-hmm. iyo migambwe abo banyagihugu bato bato n'ugwaruka rwumvisha uburyo bayaga neza mhm. ntabwo barimo baravuga nk'uko kera mu myaka icumi heza cyangwa imyaka itanu ubu twatanguye gutahura ko uburundi ari muri marusange ko twese tuzobanamwo bisigura yuko eh, mhm. bisigura yuko amatora azuba ari meza mhm. abarundi batekane baje ku kivi bakora ibikorwa byabo nyine abadasangiye ibyiyumviro bakomeza kwihanganiranira mu kiringo cyo kwiyamamaza kigiye gutangura kuri uyu wa mbere kikazorangira ku wa cumi n'indwi ukwezi kwa rusama kuza mu gihe amatora ya mbere nyezina atatu azobera rimwe ku mirongo ibiri rusama uno mwaka ayo nayo akaba ari ay'umukuru w'igihugu amateka hamwe n'ay'abahanuzwa jambo b'amakomine murakoze mwebwe mwakurikiranye kino kiganiro barakoze abatwakuye hari Kingsley yari mu Bubirigi